Ita remata tu deuteru logu. Verba secundi capituli. Ago, duco, ago. Ago, duco, ago. Ago comitor. Ago comitor. Apto, unco. Apto, unco. Vaino, guado, eo. Vaino, guado, eo. Blepo, guideo. Blepo, guideo. El auno, duco. el auno, duco. El té, weni, el té, weni. Helco, trajo, helco, trajo. Isti, es, isti, es. Cateudo, dormio, cateudo, dormio. Caló, in caló, in que en todo animalem que en todo animalem lambano capio lambano capio meno maneo meno maneo Paremi ad sum pareimi ad sum le tuno multiplico le multiplico poio facio poio facio speulo festino speulo festino sullambano adiuo sullambano adiuo tipto werbero tipto werbero afto id illud afto id illud ego ego ego ego sci tu sci tu to aerotron aratrum to aerotron aratrum hobus bos hobus bos to dendron arbor to dendron arbor hodes potes dominus hodes potes dominus hodullos servus hodullos servus to zygon jugum to zygon jugum to kentron akuleus to kentron akuleus he rabdos baculum sceptrum he rabdos baculum sceptrum he skia umbra he skia umbra to sperma semen to sperma semen he de meter he de meter Argos piger Argos piger Hilleos fawens sigue fawenter Hilleos fawens sigue fawenter Cataratos stultus inscius Cataratos stultus inscius Bradeos lente Bradeos lente Deuguro hic hook Deuguro hic hook Epeter tum e peter tum he ten prima luce al vente kailo he ten prima luce al vente kailo ede jam nun ede jam nun me nolli me nolli nin nun nin nun opis ten post opis ten post huto tam huto tam ei si ei si ei me sinon nisi ni ei me sinon nisi ni men de cum tum men de cum tum ude neque nec ude neque nec ti quid cur ti quid cur dia ti cur dia ti cur Tee hysteräjä, gräs. Tee hysteräjä, gräs. Idu, ekke. Idu, ekke.